вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у мінулым выпуску вострая брамы мы гаварылі пра тое што найлепшай нацыянальнай і дзяржаўнай ідэяй беларусі сёння была б еўрапейская інтэграцыя краіны той шлях, якім пайшлі і ідуць амаль усе нашыя суседзі. Менавіта еўрапейскі стандарт стаў бы для нас найлепшай гарантыяй захавання уласных традыцыйных каштоўнасцяў, у тым ліку і жывое мовы. Заўважце, што і пачаўся постсавецкі перыяд у Беларусі на ўзор іншых краінаў. Стварэнне народнага фронту, закон пра дзяржаўнасць мовы, дэкларацыя суверэнітэту, іншая рэч што пасля гэтага пачаўся адкат рэсаветызацыя аднак мы бачым што мінула десять гадоў і ўсе размовы пра нейкі іншы адмысловы шлях так і застаюцца размовамі а сам гэты шлях нешто іншае як стаянне на месцы З аднаго боку, ностальгія па СССР ўжо не можа выконваць ролю стрыжня дзяржаўнай ідэалогіі. А з другога боку, сучаснай Беларусі папросту не дадзена адыгрываць ролю правадніка нейкай новай геапалітыкі, а не ў рэгіёне, а не ў свеце. Нарэшце, той досвед, які за апошнія гады назапасілі краіны нашага фармату, тая ж Чэхія або суседзі, літва, Латвія, Польшча, сведчыць што якраз еўраінтэграцыя і еўрастандарт сёння і ёсць рух поступ развіццё з адначасовым захаваннем краінамі і нацыямі свайго аблічча Таму няма сумневу што і Беларусь рана ці позна далучыцца да гэтага шляху калі натуральна захавае сама сябе свой твар І вось тут наступная тэма а што ж там далей? у заўтрашнім свеце у будучыні чакае нашыя традыцыйныя каштоўнасці. Каб уявіць сабе гэта, трэба ўявіць сам заўтрашні свет. Скажам, гадоў праз 30. Якраз на такі тэрмін робіць свой футуралагічны прагноз амерыканская кансультацыйная кампанія Global Business Network, якая афіцыйна кансультуе кангрэс ЗША кажуць што папярэдні 30гадовы прагноз гэтай кампаніі спраўдзіўся на 90соткаў Такім чынам свет праз 30 гадоў. Механічную сакратарскую ды бытавую работу выконваюць кампутары. Цалкам завершыцца час нафты і вугалю. Колькі ж яны вырашаюць сёння ім на змену прыйдзе энергія атаму сонца і ветру. Павялічыцца хуткасць перасоўвання. Скажам, у Амерыку з Еўропы будуць лётаць у тры-чатыры разы хутчэй, чым цяпер. Праўда, гэта не значыць, што хутчэй можна будзе даехаць з Мску куды-небудзь у лельчыцы. На месяцы пачнуць здабываць карысныя выкапні, а ў сельскай гаспадарцы запануе генетыка з'явяцца зусім фантастычныя жывёлы і расліны, напрыклад, курыца памерам з аўчарку. Дойдуць рукі генетыкаў і да чалавека. Самыя невылечныя сёння хваробы будуць лекавацца, затое з'явяцца невылечныя новыя. І вось тут амаль па тэме на жаданне бацькоў перад нараджэннем дзіцяці яму будуць падбіраць пол, колер вачэй і валос і гэтак далей гэта значыць з'явяцца перадумовы для пераадолення племянных так бы мовіць адрозненняў між людзьмі разам з гэтым пачнецца і пэўнае разнацыянальванне універсалізацыя чалавека ці зменіцца маральнае аблічча і традыцыйныя этычныя устаноўкі адказ на гэтае пытанне выходзіць за рамкі згаданага футуралагічнага прагнозу які аглядае толькі тэхнічныя або знешнія бакі жыцця Таму тут самы час звярнуцца да жывое практыкі краінаў, што ўяўляюцца найбольш перадавымі ў чалавечай цывілізацыі. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама мы гаворым пра тое, як зменіцца свет праз 30 гадоў і якое месца ў тым свеце будуць займаць традыцыйныя каштоўнасці сям'і і нацыі. Як выглядае такое паняцце як нацыянальная ідэя ў злучаных штатах Амерыкі, распавядае Алеся Сёмуха з Вашынгтону сярэдні амерыканец у адрозненне ад еўрапейца вам скажа што дзяржаўная ідэалогія мусіць мець за мэту такое ўладкаванне грамадства якое гарантуе захаванне індывідуальных правоў і свабод за кошт сацыяльна эканамічнай роўнасці што да формы дык гэта дэмакратыя амерыканскія навукоўцы аднак спрачаюцца пра сутнасць і формы сучаснай дзяржаўнай ідэалогіі зша адны бачаць амерыканскую ідэалогію ў сусветнай егемоніі амерыкі амерыканізме іншыя ў служэнні капіталу глебалізме ці як яго яшчэ называюць карпаратыўным лібералізме ёсць нават тэорыі што амерыканская дзяржаўная ідэалогія перастала існаваць так напрыклад вядомы навуковец даніэл белл сцвярджае што пры цяперашнім узроўні развіцця дэмакратыі ідэалогія як такая непатрэбная Таму што палітычная сістэма пабудаваная не на канфлікце, а на кампрамісе левых і правых ідэалагічных праблем. Таму неважна, якая партыя перамагае, бо рашэнне ў любым выпадку будзе кампраміснае. Так бы мовіць рашэнне сярэдняй клясы. Амерыка адзіная індустрыяльная дзяржава, дзе не сфамаваўся, а не моцны кансерватыўны, а не моцны сацыялістычны цілібарыскі рух. І гэта нягледзячы на тое, што менавіта ў ЗША існуе найбольшы падзел паміж беднымі і багатымі. Таму паводле многіх палітолягаў амерыканская ідэалогія ў грубай форме гэта ідэалогія лібералізму сярэднія клясы. На пачатку мінулай перадачы мы згадвалі тэарэтыка беларускай нацыянальнай ідэі ігната абдзіраловича і ягоную працу адвечным шляхам, што была выдадзеная на пачатку мінулага стагоддзя. Абдзіраловіч тлумачыць адрозненне ўсходняга або савецкага, скажам, кшталту цывілізацыі, у якім нам давялося жыць і заходняга, іншага, таму часта незразумелага нашым людзям. Калі на ўсходзе запаноўвае толькі адна нейкая ідэя, дык на захадзе самыя супрацьлеглыя ідэі суіснуюць. Вось чаму там у тых самых ЗША не можа быць таталітарызму, І вось чаму там панятак нацыянальныя ідэі складаюцца з мноства розных ідэяў і ідэалогіяў. Як піша іншы вядомы навуковец Сеймор Мартин Ліпсет, сама амерыканская дзяржаўнасць нарадзілася вакол ідэалогіі, складзенай з догм пра добрае грамадства. Гэта ідэалогія зафіксаваная ў амерыканскай канстытуцыі, якая сама па сабе многімі разглядаецца як ідэалогія. Амерыканскі ідэалагічны падмурак кажа ліпсет грунтуецца на некалькіх асноўных каштоўнасцяў персанальная свабода індывідуалізм грамадскія правы людзей кансенсус пра палітычную заўважце не сацыяльную ці эканамічную а менавіта палітычную роўнасць усіх людзей дзяржаўнасць і права ўласнасці балянсаванне і інтэрпрэтацыя гэтых каштоўнасцяў і ёсць штодзённы занятак амерыканскіх палітыкаў што мусіць пераважаць на дадзены момант свабоды і правы ці роўнасць болей свабоды значыць меней роўнасці і наадварот гэтыя дэбаты на палітычнай арэне звычайна дамінуюць розныя варыяцыі лібералаў ці кансерватараў адпаведна дэмакратычная партыя ці рэспубліканская палова ж амерыканскае грамадства не асацыюе сябе з аніводнай партыяй але падзяляецца па сваіх паглядах на тых хто ухваляецца і адмаўляе ўплыў дзяржавы на традыцыйныя каштоўнасці як напрыклад на ролю рэлігіі ці персанальныя свабоды ці падтрыманне эканамічнай стабільнасці дзяржавы, як то падаткі і сацыяльныя праграмы. Словам, замест адной нейкай ідэалогіі ёсць фундаментальныя прынцыпы, прызнаныя прадстаўнікамі многіх ідэалогіяў. Гэта прынцыпы суіснавання, яшчэ незнаёмыя беларускаму грамадству, дзе ёсць абсалютнае вяршэнства выканаўчае ўлады панад усім і ўсімі. Што маглі б амерыканскія палітыкі ў такой сітуацыі параіць сваім беларускім калегам, якія сёння літаральна захварэлі на жаданне моцнай ды наступальнай ідэалогіі. Алеся Сёмуха што да парад я думаю беларускім калегам амерыканцы хутчэй за ўсё параілі б вызначыцца з фундаментальнымі прынцыпамі як свабода правы уласнасць дзяржаўнасць так бы мовіць самавызначыцца а тады паслядоўна пачаць будаваць суадносіны дзяржавы грамадства і асобы Амерыканцы ў цэлым перакананыя, што найлепшым механізмам рэалізацыі амерыканскай ідэалогіі ёсць дэмакратыя. Не без хібаў, але найлепшая прыдуманая чалавекам форма самакіравання. Таму пра свае дзяржаўныя структуры амерыканскія чыноўнікі і прапануюць яму свету не толькі Беларусі гэтую форму самакіравання калі ў амерыцы суіснаванне розных ідэяў было закладзенае ад пачатку дык у нямметчыне якая пасля другой сусветнай вайны атрымала магутную прышчэпку ад тотальнага панавання адной ідэалогіі сёння такое суіснаванне падкрэсліваецца і дэкляруецца на ўсіх узроўнях распавядае алена панкратова кажу што гэты тэрмін нямецкай нацыянальнай альбо дзяржаўная ідэалогія мае асяродку нямецкіх інтэлектуалаў надзвычай негатыўнай ацене выкарыстоўваецца ў тым выпадку калі трэба ўзгадаць такіх усе нямецкіх ідэолагаў як маркс альбо гітлер калі ж гаварыць пра сучаснасць то ніводзін з кіраўнікоў нямецчына ніводная з кіруючых партый не лічаць сябе ў праве вызначыць агульнанацыянальны духовны вектар і таму носьбітамі грамадскіх ідэй адпаведна з нямецкай канстытуцыі паводле якой нямецчына ёсць краінай федэральнай рэспублікай прававой дэмакратычнай сацыяльнай носьбітамі гэтых грамадскіх ідэй ёсць шматлікія партыі церквы розныя зямельныя аб'яднанні у тым ліку уладныя зямельныя структуры зазначу таксама што зямельная ўлада як і федэральная ўлада адпаведна з канстытуцыі не можа быць гамагеннай бо прадстаўленая некалькімі партыямі паводле іроніі лёсу мы можам згадаць падзеі часоў перастройкі такі лёзунг шматпартыйнасці і патрабаванне адмяніць той артыкул канстытуцыі які надзяляў усёй паўнатой улады кпсс сёння ў беларусі няма ані рэальнай шматпартыйнасці ані нават партыйнасці улады у паўся паўната ўлады належыць аднаму чалавеку. Апошнім часам многія нямецкія эксперты прагназуюць крах нямецкай сацыяльнай сістэмы і не выключана, што ў звязку з гэтым зменіцца канстытуцыя нямецчыны і адпаведна ідэалогія пэўных грамадскіх дзяржаўных палітычных груп. У часе музычнага свята ў міры я працавала з адказнай нямецкай дэлегацыі і тыя былі вельмі здзіўленыя, калі на адкрыцці свята з прамовай выступіў спадар карэнда кіраўнік галоўнай управы па ідэалогіі пры прэзі прэзідэнцкая адміністрацыя мне падаецца менавіта так называецца гэтая пасада і паводле немцаў гэта вельмі дзіўна калі ёсць чалавек які адказны за фармаванне фундаменту духовнага жыцця ўсёй нацыі бо фундамент гэты самы фундамент ён карысны і каштоўны толькі тады калі ён прыняты большасцю і калі ён сфармаваўся у выніку запатаў розных слаёў насельніцтва у межах нямецчыны падобны працэс лічыцца надзвычай складаным бо цяперашняе нямецкае грамадства з'яўляецца з'яўляецца мультыкультурніцкім і мультыканфесійным і мы ведаем што побач з немцамі хрысціянамі вялікая колькасць туркаў мусульманаў не кажучы пра іншы этнас Таксама дадам, што ад пэўнага часу назіраецца цікавасць некаторых інтэлектуальных колаў да прускай ідэалогі гэтак званага маральнага і духоўнага кодексу ўсходняпрускай арыстакратыі 18 стагоддзя. Спасылкі на гэты кодекс робяцца на тле рэзкай крытыкі на адрас сучаснай лініі сацыял-дэмакратаў на чале са шродарам. І паводле крытыкаў бундесканцлера сацыял-дэмакраты не вылююць ідэалы нямецкай сям'і у выніку іхны, у тым ліку падаткавай палітыкі у нямецкіх сем'ях нараджаецца меней дзяцей і больш таго ў грамадстве назіраецца тэндэнцыя да знявагі старэйшых што у сваю чаргу ёсць адбіткам палітыкі зніжэння пенсійных льгот вы слухаеце радыё свабода У перадачы вострая брама мы гаворым пра тое, як зменіцца свет праз 30 гадоў і якое месца ў тым свеце будуць займаць традыцыйныя каштоўнасці сям'і і нацыі. Тут самы час вярнуцца да тэмы традыцыйных каштоўнасцяў, з якіх я пачаў сённяшнюю гаворку старая Еўропа сапраўды пераглядае свае адносіны да такіх з'яваў, як, напрыклад, сям'я і старасць. Мяркую пра гэта хоць бы з папулярнага кінематографу. Вось нядаўні французскі фільм пра нейкага гары, які ўсім хацеў быць сябрам. паспяховы бізнесмен гары сустракае свайго колішняга аднакласніка і даведваецца што ў таго шмат праблем душны аўтамабіль у якім равуць малыя дзеці і бясконца сварыцца жонка няма добрая працы з-за чаго сябра шкадуюць ягоныя бацькі якія аднак з задавальненнем адчуваюць сваю дамінацыю над ім словом гары спрабуе вырашыць праблемы сябра грашыма а а калі гэта не дапамагае, забівае ягоных бацькоў і жонку. Ён вызваліў аднакласніка ад клопатаў і той цяпер можа рэалізаваць свае прызабытыя літаратурныя здольнасці. Мараль аніякай маралі фільм прапануе паразважаць. Альбо вось дацкая стужка, знікомыя агні. Чацвёра сяброў бандытаў сыходзяць з крымінальнага свету ў мірнае жыццё. Не яны не заводзяць сабе сем'і, тое, што магло б падумацца ў першую чаргу. Яны толькі згадваюць тыя сем'і, у якіх выраслі з найвялікшай агідаю, але ніякай іншай альтэрнатывы крымінальнаму жыццю няма. Даводзіцца торыць свой уласны шлях даволі бязладны і смешны, бо нічога такога спраўджанага ў падобнай сітуацыі грамадства ім пакуль не прапануе. Яны адкрываюць пасярод лесу рэстарацыю. Зусім здаровыя, так бы мовіць, традыцыйна арыентаваныя мужчыны жывуць у лесе і вядуць свой, дакладней зусім не свой бізнес. А недзе за кадрам точыцца думка, што сям'я засталася традыцыйнай каштоўнасцю толькі на словах насамрэч яна як нешта духовая здэградавала аж да поўнага фармалізму, які нічога апроч супраціву не выклікае. Ці вось для паўнаты ангельскае кіно пра дзіця усё грамадства выглядае грамадствам адзінокіх бацькоў. Яны ходзяць на семінары, распавядаюць адно адному свае гісторыі і трымаюцца разам. Такая сабе салідарнасць самотнікаў замест традыцыйнай сям'і. Заўважу, што ўсе згаданыя фільмы зусім не другое кіно, а абсалютна касавыя, як сказана ў анатацыях, трылер, баявік і меладрама зусім удалыя праекты кінабізнесу, якія вы можаце ўзяць у любой пазычальні. Чаму я так шмат кажу пра сям'ю, бо з панятку традыцыйнай сям'і вырастае панятак традыцыйныя нацыі. Для беларусі выказаныя ў тых фільмах думкі яшчэ даволі анамальныя. Яшчэ маё пакаленне напоўніцу ведала традыцыйную багабаязную перадусім вясковую сям'ю але пакаленню нашых дзяцей напэўна ўжо зразумелыя тыя французская дацкая або ангельская сітуацыі і тут я зноў згадваю футуралагічны прагноз амерыканскай кампаніі global бізнес network пра тое што будзе на свеце праз 30 гадоў у параграфы гэтага прагнозу адказваюць на многія нашы і як быццам яшчэ не нашы пытанні. У прыватнасці, што да старасці і сям'і, цытую рост злачыннасці, а ён выходзіць так і не спыніцца, прымусіць урады зрабіць больш жорсткім крымінальнае заканадаўства і ўвесці пажыццёвае зняволенне і смяротную кару нават не за выключныя злачынствы самагубства стане лічыцца сацыяльна прыймальным, а доўгае жыццё будзе ўспрымацца як эгаізм. канец цытаты. Магчыма, нічога асабліва новага ў гэтым і няма. Падобныя адносіны былі некалі характэрныя і для беларускай і для іншых пачатковых супольнасцяў людзей. Згадайце апавяданне ўладзіміра караткевіча не моглы бацька або японскі фільм легенда пра нараяму калі ў вёсках існаваў закон пазбаўляцца ад старых лішніх едакоў, што ўжо не здольныя працаваць. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама мы гаворым пра тое, як зменіцца свет праз 30 гадоў і якое месца ў тым свеце будуць займаць традыцыйныя каштоўнасці сям'і і нацыі. Даўно заўважана, чым далей чалавек адыходзіць ад сябе прыроднага, тым больш да яго і набліжаецца дакладней у нечым адыходзіць а ў нечым вяртаецца таму у будучыні нам яшчэ не адна з'ява нагадае пра чалавека першабытнага які разам з тым будзе больш дасканалы за нас скажем калі тэхнічны прагрэс нясе палёгку і выгоды дык ён жа стварае і дадатковыя турботы гэта тычыцца прадметаў быту пра якія мы будзем гаварыць у адной з наступных перадачаў але гэта тычыцца і грамадскіх інстытуцыяў магчыма гэта тычыцца ўсяго на чым ляжыць пячатка асэнсаванага тварэння яно не вечнае як не вечнае ўсё што развіваецца. завяршыць сённяшнюю гутарку пра лёс традыцыйных каштоўнасцяў, яшчэ раз звярнуўся да прагнозу кампаніі Global Business Network ці дакладней да ідэалогіі гэтага прагнозу праз 30 гадоў свет по-ранейшаму будзе універсалізавацца ў інтарэсах большасці так бы мовіць нармальных і здаровых цытую для людзей што не ўпісваюцца ў рамкі грамадства бамжы алкаголікі наркаманы вар'яты будуць створаныя адмысловыя рэзервацыі канец цытаты Прычым згаданы пастулят, які можна аспрэчваць, даецца не толькі ў дачыненні да людзей, але і ў дачыненні да краінаў і народаў. Ізноў цытата: спыніцца дапамога слабаразвітым краінам. Апраўдваючы гэта клопатам пра экалогію, іхныя тэрыторыі абвесцяць запаведнікамі і ўвядуць над імі знешняе кіраванне. Інакш кажучы, цэлыя краіны таксама стануць рэзервацыямі. Усё гэта дазваляе адгадаць галоўны матыў сённяшняга і заўтрашняга свету. Магчыма, гэты матыў фармулюецца так: хто не паспеў, той спазніўся. Іншымі словамі, час для такіх лёсавызначальных справаў, як да прыкладу тварэння нацыі, у нашым канцы свету непазбежна мінуў. Праўда, гэта не значыць, што, як казаў адзін з герояў Васіля Быкова, беларусы спазніліся на свой цягнік. Хутчэй сітуацыю можна параўнаць са школьным урокам, на якім адна нацыя выдатніца, а другая перабіваецца стройкі на двойку. Асаблівасць гэтай школы ў тым, што яна нават праз 30 гадоў не скончыцца. І у троечніка заўсёды застаецца магчымасць узяцца за галаву і адказаць на 5.